ongi etorri ortuondo irrati libreko lehenengo irratsaiora. Eh, lokutorea Nina Eueneko Zabalo, Jose Bilbao, Jon Olea, Kimon eta Xavi. Bueno, eh, irrati zailo hau eh, sortu zen eh, ba Gaztetia Galdoko Ortuondo Gaztetiak eh, egindako indako ikastaroen artean ba irrati kable bat eh, sortzea eh, pentsatu zan eta bueno, sandakoak aputatu ginen eta hau da gure jaiotxe basatia. Ongietorriak, hortu ondo irrati libreko elkarrizketa saioetara. Betiko lez, hemen gaude, ni neu, egoitz, zabalo, e, olea, Iba. eta txami. <laughs> bueno, horkoan, e, orkoan, eukingo dugu hemen, e, inizitu musika elkartearen partaietako bat, Urtsi Moreno. Apa. Apa, Urtsi. Bueno, beraz, esiko gara elkarrizketarekin. E, bueno, noiz sortu zen inizitu eta zergaitik, utzi gara bera? Ba, inizitu orain dela urte bat edo sortu zen, eta azken ba, hori, galdakoko e, eh, musikarien txat edo, gazte musikarien txak ez, ba, operarik ez, ez, ez zegoelako eta, ba, hori, ba, e, herriak ez zeukan, e, oza, galdakoko gazteia ez dauka oportunitatea, ez ebes egiteko, ba, musikarekin aurrera egiteko, ba, en, lokal ensaiuak, grabazio zonak edo, azken peinan udaletxak edo eskaini gasteriari, eh, gazteriari, baina, bueno, horregatik e, sortu dugu hau, lortu aldesagun, edo, eta, bueno, musikaren egin aurrera egiteko. Eta, egin dituzuen galdako ondoen gabestiei aurre egiteko, ez da? Claro, azken peinan hori Ni galdera txube deko, nizo balonaz, eta galdera txube deko zuretzat, bai, egiteko aurre gabezia batzoi, baina nire galdera da. E, noiz sortu zineten, ondo dau, e, baina zelan, Osea, zelan ezagutzen zari eskenean, ze, garo, e, zenbet alde dauzin izitun, zelan ezagutzen zari zuen artean, zelan arabakitzen dozuen, osea, zelan konturatzen zari denok deko zuela problematika bardine, osea, ez zelan, pasos, pasos, baina, bueno, ba, gutxi ba, gora bera, purbet, e, kontetako zelan ezagutu zineten, eta nondik datorren idea bat talde guztien artean, olako, olako talde bat eiteko, ez? Ba, bai, e, Ba, ni ustetan edo, bueno, e, ba, e, jarrizketa honetan ere beste instituko parteide bat, edo goitz, eta horretik, ba, ni uste dut, guretzen dut gara, e, ba, taldeak, e, ama, bueno, gero esango dut, baina horrein dauz amar talde, baina hau datoragian e, ez dakit iru talde, lau taldeko ideia batekin, uste dut, e, ba, e ez dakit e, ziur, baina, kara, esken guztiok erlazionatuta gaur, ba, ensaio e, zonalde berberan, oza, toki ah, berberan bai, egiten bai, du, bai, egin izan dugu, eta... Ba, karo, e, eh, karo, goitz, ba, kiku, genekin hori, eh, adibidez, hori goitz, egon talde horrekatu batean, eta, ba, ba e, hori, asambladan, galdakoko asamblada hori, zegoela, eta gainera hori, e, partatu zure, hori, gaztetxeko, hori, eta, hori, gaztetxak ere, hori, e, eskaini zigun, Eh, la que parte H, la o este la plataforma va, ¿es? Ezagutzera. Eh, ezagutu ni gustatu da zela gazte eguna antolatzen hasi ginenean eta hori, ba talde batzuk eh, elkartu eh, gina egin duen batzar bat, ba gazte eguneko kontzertua antolatzeko eta hori, ba gazte egin ostean esan gendu igual eh, kolektiboki edo antolatuta eh, Ba, ez dakit aurrera oso gehiago emango genituela, ze ba, bakoitzak bere aldetik borrokatzen, ez nuela ez dakit etorkizun kanderik ikusten. Eta badau talde guztietan kontsientzia, oza, sea, azkenean hau igual da privatizazioan kontra modu batera edo, o biktima sarion aldetik, ez, de lokales de ensaio, de pagar, tal, grabazinoa pagau, e, badau kontsientzia talde guztietan e, olako geusekaz, alternatibakaz, o, o badoz batzuk igual consciente hau direla borroka honetan musika alternatiboagaz, gas eta izin da gehiago, pues bueno, como no va por un lado, nos aprovechamos pa, pa saltar, no? O... Era que reza, dire, dantzun na dire batzuk. Aria, aria, aria. Aria, Aparte musika gian hori, como... Osa, aurrera egiteko poso bat edo, como si... Apuntatzen dagoa ikina. Bai, bai, bai. Eta agian kontzertuak egiteko edo... Bai, bai, modu bat ere igual bakarrik ezin dozunein, igual independientemente de pentsatu de, bueno, holanda hau situazioa, claro. merkatua, privatizazioa, eta esan, bueno, modu batera bestera bada beste plataforma bat igual salto egiteko, es, o, o ezagutxera claro. emateko, ez dakit, eh, galdera da, ba, ba, ba, ba, eta... ba, ba, ba, ba, ba, ba, eh. ba, ba, ba, ba, ba, Baina, karo, gero ez dakizu, oza, beti talde bat edo, imaginatu, e, eh, duaten da horreran txedo, beste, beste modu batean edo, ba, simente una discográfica edo, porque, jo que sea, norbaite gai, bai, bai, bai, Principios, bai, eh, bai, egoteko, ezin zara adibidez ez gaen egon, ezin da, ez eta gai etorkizunan, ez, ah, gaeko inor ez da, egon in situ. Ba, dauz principio batzuk, bai, gutxi, oza, principio oso gutxi dauz, baina, bueno, hori da betako bat, eta be, ba, hori beste festivalak edo beste kontzertuak antolatzeko, eh, egon behar Bestela hori, ba, kuadernoan apuntatu ditenda, da, eta besteak, beste taldeek, zu baino okera gehiago dituzte jotzeko adibidez. Ba. Oza, e, gero hori, ba, bere nola lortzen, lortzen duen diruak inizituk, ba, jarretzeko, da, udaletzetik hartzen duzu bentsinoak, edo bere kabuz e, lortzen du bere dirua, edo gana dara. Ba, dirua bere kabuz, oza, hori bere kabuz egiten du, ba, e, jotzen du tokietan, ba, hori, gaztetxekin edo gaztetxarekin, hori, e, akordio batera, bueno, egiten dena normala hori, ba, edo edaria jarri, edo sarrera jarri, edo, Azken finean, Hori, al final da... Autogestia. bai, gutxura da, bera. Hmm. Vale, eh baldo zu erlazioarik udalitzarekin. Ba, zut, ez ez. Ez ez, ez ez. Vale, gero... Ez, ba. ez, ez. Gabezi hori, claro. eh, era eh, erakutzi, eh, El zidio zuen. Hilara Ez, uste eh, bakarrik, eh, hori, izan dugu, ademan, artikinan, eh, kontzertuak eskatzeko, Ka, baina utzi, o sea, esko de jaia tako kontzertu, así no, asken bian u kontzertu ke eh, nahi ditugun, hori, a ber, albe dugun, o sea, ezin dugu hori permiso, asken hori permiso. O sea, que es algo beste relasiño hori de interactuación edo Sí, sí, sí. Ba garri permiso que eskatu emoten badire sue gestionetan dozu edana, eta ez badire emoten a a joderse. Edo alternatibo. Ah, alternatibo. Bai, bai. Edo, Orduen, oin, alegalki. Hori da, alegalki. Oin, eh, oin lotutako galderagaz, hori, ba, azken, eh, azken urtean, edo, bueno, inizituke, inizituren ibilbidean, ba, ze lan ekintza nagusi o nabariena egiten dira, zurtza. Jo, ba, nintza nabariena hori, az, e, eh, laudion egin genuen e, kinky rock, hori oso ondo gozen. eta, ez dakit, e, zenbat talde, onzin dut, no? Ba, jo genuen, e, irutalde, inizituko irutalde, Eta gero kantautore bat, zan eh, laudikon zen, edo ez zen, eta kantautore bat ere zuen. Eta, ba, nahi animatu da, buena fiesta, eta... Ondo pasa, eh? Ba, ba, ondo pasa, Eta herriko entzake, oza, endiko herriko jendeare zegoen, eta ondo pasa. Zen, zen gaztegunean, edo... Eh, bai, gaztegunean hori kontzertu, oza, nizituko Bai, ba, eh. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, inizitu sortu baino lehenago. Right. Bai. Osa, kontzertu hori, izan zen, eh, inizitu sortarazti due zuen pausua. Ah, Ze, talde asko, bost talde batu ginen hor, mai batean, bai. hori ba, kontzertu hori kudeatzeko eta hortik atera zen, eh, mhm. Eta gero hori, ba, parte hartzen dugu e, gazte asambladako, bueno, e, gazte gunean, e, musika kontzertutako arloak gu kudeatzen dugu, inizitu musika karteak, eta Hori, bai, eh, galdakako jaietan egindako farola rock e, festival alegala. Mm. Ez, eh, azkenean eskatu gendun permisoa udaletxeari egiteko legarki bat kontzertu batzuk herrian zehar, ordu, ordu hori amarretan edo edan adalakoa, eta eseskoa ikusita ba, hartu gendun gure bidea eta gauera arte ginen duen festival bat. Maximo gore, maximo gore. Eta epe laburrera zer deko zue holan planteatuta? Badeko zue kintxarik edo, edo kontzerturik edo holan planteatuta? Bueno, prinsipio ez da, epe laburrera urtarrian lehenboako gaztetxan, nio data zehaztu gabe, eta ondarruko gaztetxan urtarriak amazortzi. Eta gero epe luzera dekogu e, eh, Nafarra, Nafarrotik egingo dugun jira lan polit jo prestatzen ari garela, baina ja, lokura asko gongo dan antxin eta jongo garen herrietan artean. Oso ondo, da, gauza bete e, eta hortzi, Entzun dugu herria resia abesti, abesti inizituk egin, egin dauena, e, eh, nortzu eta nola da zetako abesti hori? Jo bai, eh, abesti hori Ni parteide batzuk e, eh, parto hartu egin dute hori abesti gure egiteko Ni ez ez dut parte hartu, ba, bueno, eh, ma, zara eta da, da, bajista ya seguen egoiz, jade dijo txiko, eta, bueno, da, bajista sobra, eh, <laughs> Uno sobra Eta, bueno, eta... Bajista jade egin, bai Okay. Ah, du var det. Alltså, de var stokka i Ja, ja, no? Bai. Nari, principioz, eh, ez zuten talde zarratuak egin eh, abestian, ez era talde horietako partaide batzuk, egin zuten individuak ez du abesti. Eta ez izan hori, galdakoko herri arrezia indartzeko abesti bet, eurek erabiltzeko eure militantzia edo eure borroka eko, eta bueno, gube, ba, ez hasta aquí, berako abesti ba, bat, eh, edo Bueno, da beste elkarte duen musika taldeekin harremana mantetzen dozu ez? Hala... Gabiz, Gernikako... Nola da, Gernikakoa? Iparraik. Iparraik. Gere elkarteagaz gauze... Zaiatzen, deiamo gara nik uste gure lokal entzaiuak eta kontzertuak eta nola darako. Bueno, eta bukatzeko ba, gombidatu ez, eh? ezka jendeari Bueno, bari, ba, galdakao doinguruko jendeak musikaria dana, hori, ba, daukala aukera astelenero, ero, batzen gara galdako gaztetxan, orto ondo gaztetxan, eh, eta, bueno, ba, daukala aukera e, eta parte hartzeko. Ez gaden ez badago, bai, <laughs> hona utu gara izan. Ezkerrik asko gana tortxarren, ezkerrik asko lehenengo elkarrizketa izitarren. <laughs> da, bueno, hemen txe gelditan da saiotxo hau eta... Urrengoraz! Bai! れまでで Albisteak. Albisteak. Fontanero bat baitua izan zen eta etxeko lanak egitera behartua. Nasi etxeko lanak matematika, lenguaje... <laughs> Albiste honek ura galtzen da horleku dan, etati. Suediar emakume bat atxilotua ba eskeletu batekin larrua jotzagatik. Ba, ikatzu dago, eskeletu batekaz larrua jotea, ez? Eh? Ai, ezkia nire eh, gizon argala gustatzen zaizke. <laughs> Izan zen neskaren deklarazioa. Carrefourreko txartela jaso da puto amoa dala pentsetan dau. Manideko diakoa eta liberekoa. Tu eres un muerto de hambre. Claro, tío, la clase está tarjeta corte inglés, tío. Facebookeko lehiaketa batek ospea bermatzen dio lehenengo hiltzen denari.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 Asquida, No podemos dejarnos arrastrar por la desidia individualista de esta horda de políticos corruptos a las órdenes de mercaderes fascistas que despojan tierras ajenas y matan a miles de familias. No podemos pertenecer a un sistema que refuerza sus fronteras a base de cadáveres. Un sistema que ahoga sus ríos, quema sus bosques y agujerea sus montañas. Euskal Herria guarda tras de sí un glorioso futuro, una nueva generación que esté a la altura de esta oportunidad histórica. Entre tanto, seguiremos llamando a la conciencia del pueblo. De todas maneras Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria, de todas maneras, mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va.